50 languages. 84 84 84 Four. past tense 4 past tense 4อ่าน to read to read ดิฉันอ่านแล้ว I read I read ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว I read the whole novel I read the whole novel เข้าใจ To understand To understand ดิฉันเข้าใจแล้ว I understood. I understood. ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว I understood the whole text. I understood the whole text. ตอบ To answer. To answer. ดิฉันตอบแล้ว I answered. I answered. ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้ว I answered all the questions. I answered all the questions. ดิฉันทราบแล้ว I know that. I knew that. I know that. I knew that. ดิฉันเขียน ดิฉันได้เขียนแล้ว I write that I wrote that I write that I wrote that ดิฉันได้ยิน ดิฉันเคยได้ยินแล้ว I hear that I heard that I hear that I heard that ดิฉันกำลังไปรับ ดิฉันได้ไปรับแล้ว I'll get it I got it I'll get it I got it ดิฉันกำลังนำมา ดิฉันได้นำมาแล้ว I'll bring that I brought that I'll bring that I brought that ดิฉันซื้อ ดิฉันได้ซื้อแล้ว I'll buy that. I bought that. I'll buy that. I bought that. ดิฉันคาดไว้ว่า ดิฉันได้คาดไว้แล้วว่า I expect that. I expected that. I expect that. I expected that. ดิฉันอธิบาย ดิฉันได้อธิบายแล้ว I'll explain that. I explained that. I'll explain that. I explained that. ดิฉันรู้ ดิฉันรู้แล้ว I know that. I knew that. I know that. I knew that.